50 languages. 66 66. 66. สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง Possessive pronouns 1. Possessive pronouns 1. ดิฉัน ของดิฉัน I, my. I, my. ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบ I can't find my key. I can't find my key. ดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบ I can't find my ticket. I can't find my ticket. คุณของคุณ you your you your คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Have you found your key Have you found your key คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Have you found your ticket Have you found your ticket เขา ของเขา he his he his คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Do you know where his key is? Do you know where his key is? คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Do you know where his ticket is? Do you know where his ticket is? เธอ ของเธอ She. Her. She, her. เงินของเธอหาย Her money is gone. Her money is gone. และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย And her credit card is also gone. And her credit card is also gone. เรา ของเรา We. Our. We, our. คุณปู่ คุณตา ของเราไม่สบาย Our grandfather is ill. Our grandfather is ill. คุณย่า คุณยาย ของเราสุขภาพดี Our grandmother is healthy. Our grandmother is healthy. คุณ หนู ของหนู You. Your. You, your. เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Children. Where is your father? Children, where is your father? เด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน Children. Where is your mother? Children, where is your mother?